Delfenoi ec conas amicoin laula urino. Delfenoi ec conas iain sam specianoin laula gusto de ilia urino. Lau actuala studajo, ili tenas sian buscion malferma, cae gustumas la urinon de bone conatai individuoi pli longe, o la urinon de neconatai sam specianoi Tio estas grava, char delfenoi estas la unuai vertebruloi, ce kiwi socia ec cono estis provita sole per la gusto, diras la unua autoro de la studajo de la Stephen F. Austin Stata Universitato, kiu estis publicigita en faca magazino. La usado de la gusta senso povus esti en la vasta oceano tre avantaggia, char urinajoi restas ancora o percepteblai post la fornaggiado de besto. Gis nun estis conate, che la pri lumigitae grandai focenoi al parolas sia in sam spezianoin celite per fai fai sonoi. Ali estas cutimo ce tiui bestoi tuscila sex organo in de siae samspecianoi per la buscio. Cio offertas almenau la eblezon gustumi ties urinon. Delfenoi ne havas flar bulboin, cae tial ili, male al aliai bestai spezioi, ne povas ecconi siae samspecianoin laula odoro por prilumigi sian teorion, la esploristoi unue trainis hoc granda in foceno in entio, doni specimeno in de urino intersange al furaggio. Seque, la esploristoi presentis alla delfenoi la urin specimeno de conatai, cae de ne conatai sam specianoi. Cetio la esploristoi constatis che la bestoi passigis trioblan tempon cun la urino de conatai bestoi, ol cun la urino de focenoi, ciui estis neconatai al ili. En plua experimento, la esploristoi aldone al urin specimenoi, audigis ancorau faifain sonoin de delfenoi. La delfenoi restis pli longe en la proximezzo de la laut parolilo, se la sonoi devenis de la sama pesto cia la urin specimeno. La esploristoi interpretas tiun conduton, ce con gruai signaloi, cia signon che la focenoi ec conis in bestoin. La esploristoi supposas che grasso similae substanzoi Kiwi estas nesolveblai en aquo, nome tiel nomatai lipidoi, formas unica in chemia in signajoin ciuin la delfenoi ecconas. Estas probable che delfenoi povas extracti ancao aliaen informoin el la urino. Exemple la staton de pretezzo al parigio, diras la studajo. Eble ili povus applici messagia in substanzoin en la urino, por influi la conduton de siae samspecianoi. La esploristoi avertas che hom causitai poluoi de la medio, kiel exemple enfluita oleo, au aliae chemiae rup aquajoi, povus malhelpi la capablon de la delfenoi gustumis in reciproce. Tio besonas tamen ancora o pluan prilumigon. Ancau homoi posedas la genon, ciu ebligas alla delfenoi, ec coni la lipidoin. Al homoi, gi helpas, ec coni, ciam ili estas mangintai suffice. La prilumigo de la geno, ce delfenoi, tial pobus contribui al pli bona compreno de la funczi maniero ce la homo.